для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Шапятовічу бачыў, што і другія грамыка, атрошчынка сядзяць з такімі тварамі, нібы ён сакратар сказаў і зрабіў нешта недазволенае, і ім ніякавата за яго, а паправіць няма як. Старонніе людзі прысутнічаюць. Адзін капыл адарваўся ад кнігі і глядзеў на Пятра сваімі маленькімі вочкамі, свярдзёлкамі амаль з дзіцячай цікаўнасцю. Пятро не разумеў, чаму яны вось так. Нават грамыка такі смелы і рашучы. Булатаву Рабіновічу вуньяк адказваў, а тут патупіў вочы. Няўжо праўда баяцца падтрымаць сям'ю ворага народа. Але ж Пятро шчыра верыў у дзейнасць формулы. Дзеці за бацькоў не адказваюць. Сэрцы і розум патрабавалі – памагчы такім дзецям святы абавязак твой камуніста кіраўніка педагога няхай дапамога мізэрная але для такой сям'і сам факт будзе мець значэнне пра іх клапоцяцца як пра ўсіх яны не забытыя не адшапенцы не будзем забываць што і райкоме нам сказалі у у першую чаргу памагчы тым сем'ям, дзе дзеці, а дзеці ёсць дзеці. А каго вы агітуеце, парторг? спытаў Вася. Пятро да і ўсе іншыя насцярожыліся. Пра Вольгу Пятроўну ніхто слова дрэннага не скажа, хіба з сабака, які можа гаўкнуць. Не толькі хлеб яна пякла партызанам, а хто лячыў нашых матак, дымал іх пры акупацыі. Дактароў ніякіх не было, няхай Іван скажа, як жонку яго ратавала. Ды што там казаць? Вольга чалавек правільны, дзеці па ёй пайшлі. Бабкоў хутка падняўся, стукнуў костачкамі пальцаў па стале. «Стаўлю на галасаванне», – сказаў афіцыйна, як на вялікім сходзе. Музыка дагэтуль не галасавалі, калі нават узнікалі спрэчкі і разыходжанні. Дамаўляліся так, большасць выказалася за. Каця заносіла ў спіс. Шапятовіч зразумеў фармальнасць, з'явілася ад прысутнасці інвалідаў. Стары хітры і асцярожны, не жадае, каб многа гаварылі пра такую сям'ю, бо гаворкі пойдуць па сёлах, лепш вырашыць без лішніх слоў. Што ж, Гэта правільна. першы падняў руку. І ўсе адразу паднялі, але тут жа пусцілі так хутка, што здалося толькі махнулі рукамі. А нам можна? спытаў Івана Сачы. Галасуйце, дазволіў бабкоў. Ну дык мы за так, хлопцы, звярнуўся да сваіх асачы. За, за, за, пішы. Чаго там разводзіць антимоніі? «Галасую дзвюма!» Падняў абедзве рукі Вася і для праўдання нявесела пажартаваў мне «Можна я без ног?» Аднагалосна, сур'ёзна і зноў-такі залішне афіцыйна заключыў старшыня сельсавета. І гэта была як бы кропка, ці можа як вершыня перавалу. Усім захацелася раптам перакурыць, перавесці дыханне. Загаманілі, пачалі скручваць цыгаркі, гаварылі зусім пра другое, хто пра што, але ўсе чамусьці стараліся прыгадаць вясёлае. Калі перакур скончыўся, асадчы сказаў, «Мяркую так, хлопцы, нам тут рабіць няма чаго, начальства само разбярэцца, яно газеты чытае». «О!» успомніў рыгор прышчэпа і звярнуўся да пятра што мы у цябе партор хацелі спытаць і дастаў з кішэні газету складзеную ў шмат столак як для цыгарак расталкуй ты нам грэшным вось гэтую заметку сэ некалькі радкоў змешчанай недзе на апошняй старонцы вылезла на першую старонку газетнай кніжачкі. Гэта было паведамленне аб тым, што СССР на працягу красавіка мае чэрвеня паставіць Францыі 400 тысяч тонн пшаніцы і 100 тысяч тонн ячменю. Пятро прачытаў гэта яшчэ учора і таксама быў задумаўся, бо адчуў, што Гэта та інфармацыя, якой у газетах адводзяць вельмі мала месца, але якая займае дужа многа месца ў галовах людзей. Ведаў, на першым жа сходзе, пры першай жа гутарцы калгаснікі спытаюць пра гэта. Ён рыхтаваўся да адказу. Аднак усё адно пытанне захапіла, можна сказаць, знянацку. Ён чакаў, што размова ўзнікне, калі яны будуць дзяліць свае дзве тоны ячменю. Тады ён дазнаўся аб думку другіх і праверыў бы свой адказ. Але з актыву ніхто не ўспомніў. Не чыталі ці забыліся. А вось інваліды не забыліся, чакаюць, што ён адкажа змоўклі. Што мы, такія багатыя, сваіх накармілі ў волю. Не, ніхто не кажа, што мы багатыя. Пасля такой вайны, такой разрухі, Нялёгкая вясна і ў нас. Во, па кілаграму дзелім. Але таму, што ведаем, што такое голад, таму і дзелімся апошнім кавалкам. Хэ, нішто сабе кавалак, хмыкнуў Вася Незавец. Пятру з яшчэ большай палымянасцю пачаў даводзіць. Усе мы былі на фронте, хто ў партызанах, каму з нас не прыходзілася дзяліцца з таварышам апошнім сухаром, Франция наш союзник. Уся была под фашистской акупацией. Народ голодуе. Але в некий миг ён отчув, что словы не мають стрывалага грунту его уласной внутренней перакананности. Яны словы хоть и простые, але некие легкие, тому явно не западаюць у сердце людей, а повисаюць у паветры и плаваюць, як вось гэты тытунёвы дым. бывае што шум і смех слухачоў не бянтэжыць не збівае прамоўцу гэта здараецца тады калі прамоўца сам цвёрда перакананы ў тым у чым хоча пераканаць другіх а бывае што можа збіць збянтэжыць вось такая паважная сур'ёзнасць з ледзь прыкметнымі ухмылачкамі маўляў давай давай гарадзі мы разумеем табе інакш нельга Такія схаваныя ухмылкі ўбачыў Пятро на тварах у інвалідаў і занерваваўся. Амаль крыкнуў: "Галодным мы заўсёды паможам, мы гуманісты". У Францыі галадаюць Як бы са здзіўленнем спытаў прышчэпа. «Дзе вы парторах чыталі, што голад там, га? Мы таксама газеты чытаем, да і самі свет бачылі. Андрэй вось!» Паказаў ён на аднаго са сваіх сяброў высокага бялявага хлопца з глыбокім шрамам на лбе у цывільным касцюме, чалавек гэты за ўвесь час не прамовіў ніводнага слова. Пятро ўпершыню яго ўбачыў ніколі раней з гэтай кампаніі ён нідзе не з'яўляўся. Паўгода, можа, як вярнуўся адтуль з Францыі партызаніў разам з французамі, і ён вам раскажа, як яны там галадаюць. Раскажы, Андрэй! Пятро чуў ад Сашы ад другіх, што ёсць у панізоўі інвалід Андрэй Запечка, які ўцёкшы з нямецкага палону быў французскім партызанам, вярнуўся з іх ордэнам даведкамі, даўно хацелася спаткацца з гэтым чалавекам. Пятро нават намерваўся запрасіць яго ў школу, няхай раскажа дзецям пра Францыю, пра супраціўленне, якое там было – але ўсё неяк не выпадала пазнаёміцца. І вось пазнаёміліся. Запечка пачырванеў, як дзяўчынка ад агульнай увагі да яго асобы. А што расказваць? Па-рознаму і там жывуць. Буржуі гады, дык яны і пры бошах, немцах, значыцца, раскашавалі. А рабочаму чалавеку туга прыходзілася, але разрухі ў іх такой няма. Столькі не разбурана, не спалена, а калі ўсё цэлае, дык самі разумееце, неяк лягчэй абыходзіцца. Развёў рукамі вінавата усміхнуўся, як бы просячы прабачыць, што не ўмее ён расказваць. Відаць было, што чалавек сапраўды не надта красамоўны, і магчыма, не ад прыроды такі навучыла жыццё. Падабаліся вам французы? спытаў Пятро з цікаўнасцю. Дык розныя ж яны. Партызаны хлопцы свойскія, камуністы некаторыя. А калі мы вас запросім у школу, раскажаце? Пра што? Ну, пра Францыю? Як партызанілі там? Запечка разгубіўся. <laughs> Не, у мяне ўсяго шэсць класаў. О, у вас цяпер універсітэт, акадэмія. Столькі пажыць і пабачыць. І вось тут грамыка нечакана і залішне патрабавальна, амаль злосна перапыніў іх размову. «Канчай начаваць, як казаў той казах. Давайце працаваць. Няма калі пераліваць з пустога ў парожніе. Сеяць трэба. Займаемся чорт ведае чым». «Але, браткі, пайшлі, пайшлі, не будзем замінаць», – патрымаў яго асадчы і першы накіраваўся да дзвярэй, але з парога папрасіў – Не забывайцеся нас, пакрыўджаных Богам. Не забудзем, бадзёра і задаволена запэўніў бабкоў. Пятро маўчаў. Не сказаць, што выхадка грамык яго пакрыўдзіла, але ўсё-такі неяк непрыемна кранула самалюбства. Заўсёды пана слухаў яго з такой павагай, а тут пры людзях па сутнасці крыкнуў як на блазнюка: "Завошта? Што што яму не спадабалася. прыгожая як баіня. У адзенні казачным доўгім да пят пурпуровым аксамітным і села яна побач з ім пятром за парту заплямленую чарнілам. Пятро спалохаўся, што запэцкае яна сваё царскае адзенне, хацеў быў сказаць пра гэта, але тут жа зразумеў, што звярнуць яе ўвагу на такія парты значыцца паказаць сваю нявыхаванасць, нетактоўнасць. Такое можна сказаць любой жанчыне, але толькі не гэтай. Адзін дотык яе адзення мяккага, як гагачы пух, гарачае дыханне, ап'янілі яго. Закружылася галава, ён збянтэжыўся і засаромеўся, як хлапчук, але яна ласкава прашаптала «Абнімі мяне!» І ён абняў яе з душэўным трапятаннем і боязю. Раптам убачыць Саша. Але не Саша не угледзіла яго грэх, Немаведам адкуль з'явіўся трошчынка з адным вялікім, як у цыклопа вокам і паказваючы на іх ненатуральна доўгім пальцам злосна зарагатаў: «Ага, ага, ага, праведнік, цяпер я цябе злавіў, мяне ты за гашу пясочыў на партсходзе, а сам воз якой крале цалуеся, заўтра будзеш на бюро райкома. Ды ён Пятру у той міг здагадаўся, хто то яна і з дакорам сказаў атрошчанку дурань ты гэта баіня афрадыта за баінь на бюро не выклікаюць Атрошчанка так засаромеўся свайго невуцтва, што адразу набыў звычайны чалавечы выгляд, нават здалося не пратэсу яго правай вачніцы, пад абгарэлым брывома жывое вока не такое хітрае, як тое адзінае здаровае нявока насмешніка і матюжніка добрае, чыстае, як у дзіцяці. Хоць раз ты сеў лужыну з радасцю падумаў Пятру, назіраючы з якой павагай, задам адступалі ад багіні старшыня сельпо. Але глянуўшыся Пятру убачыў воддаль у паўзмрочнай вялізнай зале пад мармуровымі калонамі панаса грамыку. Перш за ўсё падумаў пра калоны, які ордэр і янічны карынскі, паспрабаваў прыгадаць, якая розніца паміж гэтымі ордрамі ў формах капітэлі, але капітэлі тонуць у змроку. Ды да і грамыка не дае засяродзіцца падумаць, глядзіць скептычна насмешліва дакорліва ківае галавой, адкрывае рот і голас яго адбіваецца рэхам ляціць з усіх бакоў. Наіўны ты як дзіця, ніякая гэта не афрадыта, гэта эхідна. І яна цябе падвядзе пад манастыр, памянеш маё слова. Бабы брат, яны ўсе такія хітрыя, як чэрць смерти. Богиня засмеялась смехом Марии Антоновны, их наставницы самой языкатой, и поцеловала его у щаку, да незвычайными жаночими вуснами, горачими духмянами, а некими друлянами твердыми, аж болюча зрабилася. Лист міфаў старажытнай Грэцыі быў скамечаны заплямлены слінай. Край кнігі намуляў шчаку. Пятро расцёр шчаку, разгладзіў ліст, зменшыў агонь у лямпе, што стаяла тут жа на стале пасярод кніг. Падумаў, што вось так, заснуўшы над кнігай, гэта не першы раз ён можа незнарок перакуліць лямпу і нарабіць пажару. Трэба вешаць на сцяну. Але тады і святла няма як засланіць, і яно будзе перашкаджаць Сашы і Ленцы спаць. Падумаў пра жонку, дачку, і толькі тады растармазіліся мазгавыя клеткі, і ён успомніў свой дзіўны сон. Сон прыгадаўся неяк адразу і вельмі яскрава быццам паўтарыўся на яве. Пятро не мог стрымацца ад смеху, асабліва смешна было, як атрошчынка адступае ад багіні, і гэта за багінь на бюро не выклікаюць. Кожная з вас у пэўны момант бывае багіняй. Падумаў пра жанчын увогуле і адразу пра Сашу з замілаваннем, з пяшчотай. падняўся, глянуў на ложак, дзе спала жонка. Яе голая рука, мармурова-белая, сапраўды, як у багіні, ляжала паверх коўдры. Нястерпна захацелася прыпасці вуснамі да гэтай рукі, выпіць водар гарачага цела, яе прыпухлых, як у дзіцяці, заўсёды чамусьці прыемна саланаватых губ. Але шкада трывожыць жончын сон. За дзень я настолькі набегалася, ды яму трэба чытаць, вучыць, неўзабаве сесія, дня не хапае прыходзіцца адрываць у ночы. Трэба дысцыпліна нават трохі аскетызму, калі ўзяўся за навуку. На пальчыках прайшоў кут да дзвярэй, каб не плёскаць, у вядры намачыў край ручніка, працёр вочы твары зноў за стол за кнігу. Іх не так проста запомніць усіх багоў, багінь, герояў. Міфы Пятра захапілі. Жыццё і прыгоды багоў не менш цікавыя, чым справы людзей. Удумаўшыся, можна праводзіць аналогіі і паралелі, пераносіць учынкі багоў на жывых людзей. Старажытныя грэкі былі даволі мудры народ. Адна яго пятрова бяда слапа запамінае імёны. Дрэнная памяць на імёны, назвы, даты. Для гісторыка гэта верны правал на экзаменах. Ён не раз ужо задумваўся, хочучы зразумець, што яго тэхніка дарожніка пацягнула да гісторыі – пэўна не адны абставіны не толькі тое што ён прыехаў сюды ў сялодзе ў сашы быў ужо нейкі абжыты куток і яму прапанавалі працу ў школе не гэта безумоўна з'явілася яшчэ там у арміі у германіі бо чаму з тысячы кніг ён адабраў вось гэтыя большасць па гісторыі Пятро любоўна выраўняў высокі стос кніжак, які засланяў святло лямпа ад ложка. За гэтую зіму ён палюбіў кнігі як людзей, раней ніколі не меў да іх такой пашаны. Вартавы парадку Булатаў не двух сэнсоў надаў зразумець, што кнігі варта даслаць інстытуту, штамп якога стаіць на іх. Але кніг да болю шкада, гэта яго адзінае багацце, адзіныя трафеі прыгадвалася, як вёз іх, з якімі прыгодамі. Дэмабілізаваўся ён з Познані. Там, пасля перамогі, раскватаравалася іх дывізія. Адсылалі зволеных па чарзе, бо адразу немагчыма было трымаць столькі вагонаў. З іх зенітнага дывізіёна дэмабілізавалася чалавек 100. Правялі развітальны мітынг, сказалі добрыя словы, наказаў і абяцанняў а вагонаў няма. Дзень, два, тры. Зняволеныя, выйшаўшы з-пад улады камандзіраў, даставалі ў палякаў спірт, самагонку напіваліся, дрэнна ўплывалі на тых, каму належала служыць далей. Капітан Крывародзька да хрыбаты сварыўся з інтэндантамі, патрабуючы вагонаў. Вагонаў не было. Дэмабілізаваныя, безумоўна, і самі рваліся хутчэй выехаць, каму не хацелася дадому, да блізкіх, да родных, большасць па 4-5 гадоў не бачыліся. І вось нехта з прабіўных, усюды існых хлопцаў прынёс на віну. Адзін чыгуначнік, дыспетчар нейкі згодзін падаць вагоны за паўтоны пшаніцы. Хлопцы ведалі, за што дамаўляцца іншай платы не было. А пшаніцу першае пасляваеннае лета салдаты ўбіралі ў маёнтках фашысцкіх магнатаў, і хейтары запаслівыя інтэнданты не без згоды камандзіраў часцей нейкую невялікую частку збожжа пакінулі ў сваіх складах. На ўсялякі выпадак вайна ўсяму навучыла. Быў такі тайны дрэвізораў недатыкальны запас і ў іхнім дывізіёне. Крываротька вылаяў самымі адмысловымі словамі адразу на чатырох мовах рускай, украінскай, польскай, нямецкай спекулянтаў, якія хочуць нажыцца на пасляваенных цяжкасцях. Але ўрэшце згадзіўся. Абы хутчэй вызваліцца тых, хто чатыры дні ўжо вольна бадзяецца па казармах і развальвае дысцыпліну. Чыгуначніку завезлі восем мяшкоў пшаніцы, І ён сумленна выканаў умову. У пэўны час на таварнай станцыі на далёкія глухія пуці былі пададзены чатыры вагоны. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Thank you.